bab 20. Sawijining dina Gusti Yesus memulang, martakake Injil marang wong akeh ana ing pedalaman suci. Para pangareping imam, para ulama lan panuntune bangsa Yahudi padha sowan sarta matur marang Gusti Yesus, "Guru, panjenengan kersa maringi keterangan saking pundi wewenang panjenengan nindakaken sedaya perkawis menika?" sinten engkang nyukani wewenang dhateng panjenengan Gusti Yesus ngandika Aku uga kepingin takon marang kowe coba kondo Sopo sing mene wewenang marang Nabi Yohanes baptisi wong Gusti Allah apa manungsa Wong-wong mau nuli padha rembukan sing siji kondo karo sijine Kepriye enggon kita arep mangsuli yen kita kondo saking Gusti Allah panjenengane bakal ngendika yen mengkono yo kene kowe padha ora percaya marang Nabi Yohanes. Nanging yen kita kondo, saking manungsa, kita bakal dibalangi watu dening wong akeh iki, sebab wong kuwi kapeh nganggep Yohanes kuwi nabi. Dadi wong-wong mau nuli padha mangsuli marang Gusti Yesus. Kula mboten ngertos. Mulane Gusti Yesus nuli ngandika marang wong-wong mau, yen mengkono kowe iya ora dak kandhani saka ngendi asale wewenangku nindakake iki mau kabeh Gusti Yesus maringi pasemon marang wong-wong mau mangkini Ana wong duwe kebun anggur kebun mau disewakake marang wong tani sawetara sing duwe kebun mau nuli lunga adoh lan manggon ana ing kono nganti suwi. Bareng wis wektune ngunduh, sing duwe kebon mau kongkonan bature nemoni wong-wong sing padha garap kebon, jaluk bagiane saka asili. Nanging wong sing dikongkon mau dipentungi dening wong sing padha garap lan kongkonan kuwi bali tanpa nggawa apa-apa. Wong sing duwe kebon mau banjur kongkonan meneh batur liyane. nanging kongkonan kuwi iya dipentungi disepelekake lan disewenang-wenang tining para penggarap lan dikon bali tanpa nggawa apa-apa sing duwe kebon mau kongkonan batur meneh sing kaping telune nanging kongkonan kuwi uga dipentungi nuli dibuang ing sanjabaning kebon pungkasane sing duwe kebon mau mikir saiki becike kepriye aku dak kongkonan anakku dhewe sing dak kasihi. Mestine wong-wong kuwi bakal padha iring marang anakku. Nanging tan kocapo, bareng para penggarap mau weruh anak sing duwe kebon teko, nuli padha sarembuk mangkene. Anak sing duwe kebon iki becike dipateni wae supaya kita oleh warisane. Wong-wong mau nuli nyeret anak sing duwe kebon mau ana ing sanjabaning kebon nuliti pateni. Gusti Yesus nulindango marang wong-wong sing lagi padha ngrungokake. Saiki para penggarap mau bakal dikapakake dene wong sing duwe kebon. Wis mesti wong sing duwe kebon anggur bakal teko lan numpes para penggarap sarta nyewakake kebon anggure marang wong liya. Parang krungu pangandikane Gusti Yesus mengkono mau, wong sing padha ngrungokake nuli padha matur ingkang mengkaten menika boten badhe kelampahan Gusti Yesus mirsani marang wong-wong mau sarta ngandika yen mengkono apa tegese ayat iki watu sing ditampik dening para ahli gawe omah mergo dianggep ora ana gunane jebul kuwi watu sing ketitik becik dhewe sing sapa tiba ing watu mau bakal ajur mumur lancing sapa ketiban watu kuwi bakal remuk dadi lebu. Para ulama lan para pengareping imam ngerti yen pasemon mau ditujokake marang dheweke. Mulane padha kepingin nyekel Gusti Yesus sanalika iku go. Nanging padha wedi marang wong akeh. niate mau banjur diwurungake ngenteni wektu sing becik wong-wong mau nuli padha beseli, wong sewan sawetara dikongkon edok-edok tumindak kaya wong mursid lan ngajokake pitakonan-pitakonan marang Gusti Yesus kanggo nyengkolong panjenengane temah oleh alasan kanggo nyekel supaya ditahan dening gubernur wong-wong sewan nuli matur marang Gusti Yesus guru kula mangertos pilih menopo ingkang panjenengan ngandikaaken lan panjenengan wucalaken menika sedaya leres kula inggih sami mangertos pilih panjenengan menika boten ngeloni sinten-sinten sarta ngemunaken muculaken menopo ingkang dados kersanipun Gusti Allah tumrapipun manungso sameneika kula badhe nyuwun pirsa manut agami kita bayar pajak dateng Kaisar Ingrum menika kenging menapa mboten? Gusti Yesus ora kekilapan marang kajulikane wong mau. Mulane banjur ngandika, "Aku tuduh ana duit perak. Ing kono ana gambare sapa lan ana tulisane apa?" Wangsulane sing padha didangu, gambaripun lan pun Kaisar. Pangantikane Gusti Yesus yen mengkono, caosno marang kaisar opo sing dadi kagungane kaisar lan caosno marang Gusti Allah opo sing dadi kagungane Gusti Allah srana mengkono katitik yen wong-wong sewan mau ora bisa nyengkolong Gusti Yesus ana ing ngarepaning wong akeh wong-wong mau padha blangkemen sarta kairaman ana wong saduki sawetara ya wong-wong sing padha ora percaya marang petangene wong mati padha suwan marang Gusti Yesus wong mau padha takon guru Nabi Musa sampun maringi angger-angger dateng kita sedaya mekaten. Menawa ana wong duwe sedulur lanang tinggal donya, mongko ora ninggal anak, nanging randane isih urip. Sedulure mau wajib ngrabeni rondo sing ditinggal mati mau, supaya bisa nukulake turun kanggo sing tinggal donya mau. Kelampahan wonten tiang pitu sederek, ingkang bajeng emah-emah, nanging lajeng tilar donya tanpa nilar anak. Nandanipun lajeng dipun ningkah dening adinipun inggih menika anak ingkang nomer kali. Lajeng kaningkah ugi dening ingkang nomer tiga. Mekaten salajengipun ngantos tiang pitu sasederek wau, sampun nate ningkah kalian tiang estri wau. Nanging sami pejah lan boten nilar anak. Pekasanipun tiang estri wau inggih lajeng pejah. Lajeng kados pundi menggah tiang estri menikom benjing ing tinten petangenipun tiang pejah. Piyambakipun lajeng dato semaipun sinten. Sebab tiang jalar pitu sasederek wau, sedaya sampun nate neningkahan kalian piyambakipun. Gusti Sus ngantiko. wong lanang lan wong wadon sing padha urip ing donya kene padha neningkahan. Nanging wong lanang lan wong wadon sing tinemu pantes ditangekake saka ing pati lan urip ing jaman kalanggengan kuwi padha ora omah-omah. Kaanane mau kaya malaikat sebab wong-wong mau ora padha mati meneh. Wong-wong mau padha dadi putrani Allah mergo wis padha ditangekake. Nabi Musa dhewe nyebutake kelawan cetha yen wong mati bakal katangi ake meneh. Ing tulisane sing nyebutake bab grumbul eri sing murub kuwi, panjenengane nyebut Gusti Allah, Allahi Abraham, Iskak, lan Yakub. Gusti Allah kuwi dudu alahi wong mati, nanging alahi wong urip, sebab tumrape Gusti Allah wong-wong kuwi mau kabeh padha urip. ana wong ulama sawetara sing matur Wangsulan panjenengan menika sae sanget guru sebab wong-wong mau wis ora wani takon apa-apa meneh marang Gusti Yesus Gusti Yesus ndangu marang wong-wong mau Kepriye dene wong kok bisa ngarani Sang Kristus kuwi tedhake Sang Prabu Dawud? Mongko Sang Prabu Dawud dhewe ana ing kitab Mazmur ngandika mengkene. Dawe pangeran marang Gustiku, sira lenggawa ana ing tengenku nganti tekan wektune mungsuhmu padha tak telukake marang kowe menawa sang Prabu Dawud nyebut panjenengane Gusti kepriye sang Mesias kuwi uga dadi tedhake nalika wong kabeh isih padha ngrungokake Gusti Yesus ngandika marang sekabati padha diawas karo wong ulama wong-wong kuwi padha seneng nganggo jubah landung lan seneng diurmati dening wong-wong ana ing pasar-pasar. Wong-wong kuwi padha seneng milih papan sing kajen ana ing pesta-pesta. Wong-wong iki padha ngrampas omahe rondo-rondo, banjur mamerake kamusitane, serana ndedonga nganti suwe banget. Wong-wong mau mesti bakal diukum luwih dening abot.